ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون na hakika tulimpa Musa kitabu na tukafuatisha baada yake mitume wengine na tukampa Isa mwana wa Mariamu hoja zilizo wazi wazi na tukamtia nguvu kwa Roho Takatifu. Basi kila walipokufikieni mitume kwa yale ambayo hayapendwi na nafsi zenu, mlijivuna. Wengine mkawakanusha na wengine mkawaua. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون na walisema nyoyo zetu zimefunikwa bali Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru zao kwa hivyo ni kidogo tu wanaoyaamini. Walamma jaahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين Na kilipowajia kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha walionayo na wao walikuwa wakitafutia ushindi kuwashinda makafiri yalipowajia yale waliokuwa wakiyajua waliyakanusha basi laana ya Mwenyezi Mungu juu ya wakanushao بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين kiovu kweli walichojiuzia nafsi zao nacho ni kule kukataa kwao aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuona maya kwa kuwa Mwenyezi Mungu humteremshia fadhila zake amtakaye miongoni mwa waja wake basi wamejiletea wenyewe ghadhabu juu ya ghadhabu na makafiri watapata mateso ya kudhalilisha واذا قيل لهم امنوا بما أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ الله من قبل ان كنتم مؤمنين Na wanapoambiwa yaaminini aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wao husema, tunaamini tuliyoteremshiwa sisi, na huyakataa yasiyokuwa hayo, na hali ya kuwa hii ndiyo haki inayothibitisha yale walionayo wao. Sema, mbona mliwaua manabii wa Mwenyezi Mungu hapo zamani ikiwa kweli mlikuwa waumini walaqad ja'akum Musa bilbayinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun na alikufikieni Musa na hoja zilizo wazi kisha mkamchukua ndama baada yake na mkawa wenye kudhulumu وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۖ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Na tulipochukua ahadi yenu na tukauinua mlima juu yenu kamateni kwa nguvu haya tuliyokupeni na sikieni wakasema tumesikia na tumekataa na wakanyweshwa nyoyoni mwao ndama kwa kufuru yao sema ni uovu mno iliyokuamrisheni imani yenu ikiwa ni wenye kuamini قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Sema, ikiwa nyumba ya akhera iliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni yenu tu bila ya watu wengine, basi tamanini mauti kama nyinyi mnasema kweli. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Wala hawatayatamani kamwe kwa sababu ya yale yaliyotangulizwa na mikono yao.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 Kila mmoja wao anatamani lao angelipewa umri wa miaka elfu. Wala hayo ya kuzidishiwa umri hayamuondoshei adhabu. Na Mwenyezi Mungu anayaona wanayoyatenda. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi Mayahudi, kumbukeni vile vile ule msimamo wenu wa upotovu na wenye dhambi kwa mnasaba wa Musa na mitume mingine tuliyowatuma. Kwani tulimtuma kwenu Musa na tukampa Taurati na kumfuatia yeye tuliwaleta mitume kadhaa wa kadhaa wengineo. Miongoni mwao ni Isa bin Mariamu ambaye tulimpa miujiza na tukamuunga mkono kwa Roho Mtakatifu, naye ni Jibril, mjumbe mwaminifu wa ufunuo. Nanyi kila akikujilieni mtume asiyewafikiana na matamanio yenu na takabar na hamtaki kumfuata. Mitume wengine mliwakataa na kuwaambia waongo na wengine mliwaua hasa Halikadhalika msimamo wenu kwa mtume wetu Muhammad nabii wa mwisho. Mlimwambia alipokuiteni msilimu. Nyoyo zetu zimefunikwa kwa vifuniko visivyoachilia kupenya huo wito wako. Basi sisi hatuelewi kitu chochote unachosema. Wala nyoyo zao hazikufunikwa kama wanavyodai. Lakini wamepanda kiburi tu. Na ukahiari upotovu kuliko uongofu. Basi Mwenyezi Mungu amewalani kwa ukafiri wao na amedhoofisha yakini yao na imani yao. Na mtume wetu alipowajia na Qurani nayo ni kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha Taurati walioteremshiwa wao. Na wakajua kutokana na hiyo Taurati ukweli uliomo katika kitabu hichi yani Qur'an. Walikataa kwa inadi na uhasidi tu. Kwa sababu yamekuja hayo kutokana na mtume asiyekuwa wa taifa lao la wana wa Israeli juu ya kuwa kabla yake walipokuwa wakipambana na makafiri washirikina ikiwa mpambano wa vita au majadiliano wakitaja kuwa Mwenyezi Mungu atakuja wanusuru wao kwa kumtumia nabii wa mwisho aliyebashiriwa katika kitabu chao na ambaye sifa zake zimewafikiana kabisa moja kwa moja na sifa za Muhammad Jueni basi laana Mwenyezi Mungu iko juu ya watu wa namna hii wenye inda na ukanushi Mwenyezi Mungu alimwambia Musa, "Mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake." Kumbukumbu la Torati 18:18 hadi 22. Maana ya haya ni Taurati inasema kwamba Nabii Musa aliambiwa na Mungu kwamba atawaletea nabii kutokana na ndugu za wana wa Israeli, yani Waarabu. Na asiyemfuata nabii huyu, Mwenyezi Mungu atamwadhibu. Kiovu mno walichoziuzia nafsi zao na roho zao. Na hayo ni kwa udhalimu wao na kuona maya na kufanya uadui tu. Matamanio yao na chuki zao za kikabila na ugozi walionao ndiyo uliowapelekea kukataa tuliyoyateremsha sisi kwa kuonea uchungu vipi Mwenyezi Mungu kumpa ujumbe wake mtume asiyetokana na wao. Wanamkatalia Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kuhiari atakavyo nani wa kumteremshia fadhila yake miongoni mwa waja wake. Kwa hivyo wamejipalilia wenyewe ghadhabu juu ya ghadhabu kwa kufuru zao na inadi zao na uhasidi wao. Na makafiri kama hawa watapata adhabu ya kuwadhalilisha na kutia uchungu. Hizi ndizo dhamiri walizonazo ndani ya nafsi zao. Lakini mbele za watu wakijitetea kuwa wao hawaiamini Qur'ani wanapotakiwa waamini. Kwa kuwa wao hawaamini ila yale walioteremshiwa wao tu na wanayakataa mengineyo. Na hakika wanasema uongo kwa hayo madai yao kuwa wanaamini yaliyomo katika Taurati. Kwani kwa kukikataa kitabu hiki cha Qur'an kinachothibitisha kitabu chao ndiyo kuwa maana yake wanakataa kitabu chao chenyewe. Na kwa kuwa wao waliwaua manabii waliokuwa wanawaitia yale walioteremshiwa. Na wao kuwaua hao ni dalili ya kukata kuwa hawauamini ujumbe wao. Bali hakika nyinyi Mayahudi mlikanusha kwa uwazi vitabu vyenu na mkarejea katika ushirikina katika zama za Musa mwenyewe. Kwani Musa alikujieni na hoja zilizowazi na miujiza inayohakikisha ukweli wake, lakini kiasi ya kukupeni mgongo tu. Alipokwenda kusema na Mola wake mlezi, nyinyi mkaingia kuabudu ndama na mkarejea katika ukafiri wenu wa kuabudu masanamu na nyinyi mkawa mliodhulumu mliopotea. Na alipokuleteni Taurati mkaziona amri ngumu ziliomo ndani yake mkaona mizito mizigo yake na mkaitilia shaka. Mwenyezi Mungu alikuonyesheni ishara ya ukweli wa kitabu hicho na faida ya mafunzo yake kwenu. Akaunyanyua mlima wa Tur juu ya vichwa vyenu hata ukawa kama kiwingu na mkadhani kuwa utakuangukieni. Hapo mkaonyesha kukubali na kutii. Tukachukua ahadi yenu kuwa hamtaghurika na pumbao katika kufuata yaliyomo katika kitabu hiki. Mkasema, tumeamini na tumesikia. Lakini vitendo vyenu vimefichua uasi wenu na kwamba imani haijaingia katika nyoyo zenu wala hayumkini kuwa imani imeingia katika nyoyo za watu walioshughulishwa na mapenzi ya kumwabudu ndama. Imani yenu hiyo mnayodai basi imekusozeni kwenye maovu. Na nyinyi mmedai kuwa Mwenyezi Mungu atakupeni nyinyi tu neema za pepo baada ya kufa, wasipate watu wote wengineo. Ikiwa basi kweli mnaamini hayo myasemayo basi yafaa myapende mauti. Hebu yatamanini myapate upesi, zisije kutaakhari hizo starehe mnazodai. Lakini kwa hakika mambo yalivyo, wao hawayatamani mauti kabisa kwa dhulma walioifanya ambayo haifichikani kwa Mwenyezi Mungu. Yeye anawajua kuwa wao ni waongo kwa hayo wanayodai. Neema za siku ya kiyama zitakuwa ni za wacha Mungu, si za wafanyao maovu kama wao. Bila shaka yote utawakuta wao ndio wamewashinda watu wote kwa pupa walionayo kuwania maisha ya dunia ya kila namna ya utukufu na unyonge. Na hiyo pupa yao inashinda ya makafiri washirikina, yani mapagani wasioamini kufufuliwa wala pepo. Kwa hivyo wanapenda lao kuwa wangelizidishiwa umri wakaishi hata miaka elfu. Na hata wangeliishi vipi hawawezi kuepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu inayowangojea. Kwani yeye ni mjuzi wa hawa madhalimu na atawaonjesha malipo ya vitendo vyao wanavyovitenda.